بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Prije početka je znači jedno izvinjenje za kašnjenje koje je zbilja onako bilo. Govorili smo do sad šta znači akida, specifičnosti akide, važnost akide, temelji akide. Govorili smo da možemo taj nekakav razvoj ili periode posmatrati u više nekakvih perioda, ali tako ili nije? Pa je bio prvi i drugi i o trećem smo govorili prošli put. Jel tako? Govorili smo o trećem periodu koji je negdje od 100. do 150. hrvatske godine i rekli smo da u tom periodu pojavila se, pojavila se četiri čovjeka koja su se posebno isticala i imala poseban uticaj na akajska kretanja u to vrijeme. li tako ili nije? Bio to Vasil ibn Ata, Al-đad ibn Dirham, Al-đahm ibn Safwan, Muqatil ibn Sulejman. Pošto ste prošli put, odnosno neki od vas tražili su skraćenje i slično da idemo malo brže, hoćemo li govoriti o onome što su oni zastupali neke teze akajske ili ćemo preskočiti to? Po vama. Kako vi Znači, ukratko mi smo rekli o čemu se radi u, u dvije rečence rečeno. Vasil ibn Ata izneo je dvije teze koje su Lema, koje je Lema ocijenila kao novotarske, znači kao novotarije u akidi. Prva je tema, rekli smo onaj, njegov, njegova teza da je počinilac velikog grijeha između dva položaja. I rekli smo šta su ta dva položaja. To su između imana i kufra. Nije ni vjernik, nije ni nevjernik, ali to na dunjaluku. Na ahiretu je nevjernik za njega. I mi smo rekli da to nije ispravno, da naši učenjaci kažu šta, da počinilac velikog grijeha je grešan, ali nije nevjernik za to. I Allah Lešano, ako hoće kaznit će ga, ako hoće i oprostit će. Jel tako li? Hmm. Drugo što je on iznio, što je bilo veoma opasno za to vrijeme, onaj poznati sukob između sahaba, on je rekao da zbog tog sukoba obje skupine su grešnici, grešne, znači fasici. Razumijete to? Znači, zbog toga što su se ashabi sukobili u to vrijeme koje je bilo, svi su oni zbog toga grešnici. Ali nije se to na tome završilo. Sad on kaže, ako su oni grešnici, znači mi ne možemo prihvatiti ono što su oni prenijeli od vjere. I time je u principu porušio islam malte ne iz korina. Razumijete šta je htio reći? Naročito se to odnosi na hadise, na sunnete i slično. I onda je ostavljen tako jedan prostor da se u Kur'anu da u Kur'anu može se razmišljati svašta i svakako i, i tako dalje, naročito što u Kur'anu recimo nema podrobnosti određenih, naročito u vezi sa ibadetima. Pa niti u Kur'anu ima da se pet puta klanja, niti kako se klanja, da ima ruku, da ima, sve smo to saznali odakle. I sunneta preko ashaba tih za koje on kaže da nisu pouzdani da se preuzme od njih to što su prenijeli. Znači to je on u principu to dvoje ovaj Što se tiče El Džada, <clears throat> on je prvi iznio tezu da je Kur'an stvoren. Znači prvi put govori se o tome da je Kur'an stvoren, a mi znamo da naši učenjaci kažu šta? Da je Kur'an Allahov govor i kao takav ne može biti stvoren jer Allahov govor je Allahovo svojstvo. A Allah nije stvoren, prema tome ni njegova osobina ni svojstva ne mogu biti stvoreni. Jel tako ili nije? I naravno to je <clears throat> to je odbijeno što se tiče toga. Također on je prvi koji je počeo govoriti o negiranju Allahovih svojstva, svojstava. Njega je u principu i dovelo do toga da kaže da je Kur'an stvoren to što je rekao da Allah ne govori. Razumijete to? Znači, negirao je ta neka svojstva i slično, što ga je dovelo do tih mnogih zabluda u to vrijeme. To je što se tiče Al-đada ibn Dirham, tako? Što se tiče Al-đahma ibn Safwana, kad sjećate se, prošli put smo govorili da su njih dvojica sreli. I da je on, to je Džehm, uzeo od džada te neke teze. I on ih je razradio u principu i naročito tezu vezanu za stvaranje Kur'ana. I on je osnivač takozvane sekte ili grupe Džehmija. Po njemu su dobili naziv i njima se i pripisuje ta teza u principu. Iako potiče od džada, zato što su i oni razradili, proširili i po njima je postala poznata ta teza. Osim te teze, oni su zastupali i tezu da čovjek nema slobodu izbora. Znači da je prisiljen na ono što radi, da nije znači samim tim ni odgovoran za svoja djela, nego Allah Đelešanu kažnjava po svojoj volji koga hoće, koga neće. On je doneo još jednu tezu vezanu za Akaj, a to jest da su džennet i džehennem prolazni. Znači prvi put sad počinje da se govori o prolaznosti dženneta i džehennem. A mi znamo šta, da su i džennet i džehennem vječni, bez ikakve sumnje. E sad smo došli do četvrte osobe, to je Mukatil ibn Suleiman. Rekli smo da je Mukatil ibn Suleiman bio poznat kao Mufessir u svoje vrijeme i da neki učenjaci smatraju ga pouzanim, a neki ga kritikuju žestoko. U čemu je u principu bio njegov problem? Njegov problem je bio što je Džehm ibn Safan negirao Allahova svojstva, vidjeli ste. On je sada kao reakcija na taj njegov postupak počeo toliko približavati ljudima ta svojstva da ih je počeo poistovjećivati sa ljudskim svojstvima. Razumijete to? Znači, otišao je sad na drugu stranu. Znači, to su uvijek, vidite kako su prije bile, neko zastrani na jednu stranu, dođe drugi i zastrani na drugu. I oni su sad, pošto je Džehmi ibn i te oni su negirali Allahova svojstva u principu, Allah ne govori, Allah ne čuje i tako dalje. On je sad počeo to s druge strane da približava ljudima i slično, da je počeo da ih postovjećuje sa ljudskim osobinama i svojstvima. Što je sad sasvim druga greška. Zato naši učenjaci kažu, ko bude poput Džehmija, recimo Muatil, taj obožava nepostojanje. Ako bude poput ovih umestile takozvani, taj obožava kipa ko Allahova svojstva predstavlja sebi na takav jedan način <clears throat> bukvalan. Preneseno je da je Ebu Hanife, rekao u vezi sa ovom dvojicom, znači, sa dže, u vezi džehma i ovog mukatila, kaže, sa istoka su nam došla dva uistinu ružna mišljenja, kaže Džehm koji je negirao Allahova svojstva i Mukatil koji je poistovjećivao Allahova svojstva sa ljudskim. Znači, Ebu Hanife šta ovdje radi? Negira oba ta pravca i predstavlja jedan pravac ehlu sunneta, znači ono, ono što je preneseno od poslanika, shaba i drugih, u tih prvih generacija, a to je da Allahova Đelešanu svojstva su e, da postoji, da je opisao sebe njima, ali nikako nisu slična sa svojstvima njegovih stvorenja. Je li to u redu? To je što se tiče ovog trećeg, ovog trećeg perioda. Četvrti period, kažu, bio je od 150. do 234. godine otprilike. Znači, od 150. do 234. Reci nam kad bude vrijeme. Od 150. do 234. Kažu učenjaci karakteristično za taj period da nije bilo novih sektašenja i novih nekakvih teza. Nego uglavnom baziralo se na ono što je rečeno u prošlom periodu, sa određenom razradom, međutim, ovaj period bio je karakterističan po nečemu, a to je međusobno miješanje tih sekti. Znači, došlo je do, ako možemo reći, razmjene teza među njima. Znači, ovi su uzimali mišljenje ovih, ovi su uzimali mišljenje ovih, i tako da je u to vrijeme učenjaci nazivaju vrijeme miješanja Ovaj period neki učenjaci još nazivaju period Motezile. Motezile u to vrijeme bili su najaktivniji u širenju svog svog a Akajskog. A sjećate se, prošli put smo govorili o Motezilama, ko su one, da je to bio u, suštini njihov osnivač ko? Hm? Vasil ibn On je bio učenik Hasan el Basrija i onda se odvojio kada je počeo govoriti te stvari. Oni su u to vrijeme naročito bili aktivni i širili su svoj mezheb. I on se je proširio u mnogo čemu. Nakon toga oni su nestali zbilja kao, kao međutim njihova mišljenja i do dan danas su ostala u nekim krugovima, naročito su interesantna njihova, njihova razmišljanja bila orientalistima. Orientalisti su tezile dizali na tolike stepene da, ih neki nazivaju e, slobodnim misliocima islamske misli. od 4 do 234. 224. Mm. Nije bitno, godina, dvije, manje, više. Ovaj period obilježile su dvije sekte. Kelabije i Keramije. Kelabije i keramije. Naime, dobili su nazive po dvojici, dvojici ljudi, Abdullah ibn Said i Mohamed ibn Kiram, El Kiram. Njih dvojica su u principu vezali se i govorili o Allahovim svojstvima više i na temeljima njihovim kasnije su došli i ješarije nakon njih i došli su ostali i izgradili su sva mišljenja u vezi sa imenima i svojstvima. I interesantno u vezi s tim da je najviše tih razilaženja i mišljenja i nekakvog sektašenja bilo upravo u vezi sa Allahovim imenima i svojstvima. Da li su to Allahova svojstva ovako, da li onako u principu, iako je to prilično jasno, kako kažu naši učenjaci, naročito imam Tahavi u svojoj poslanci, govoreći o Abu Hanifinoj Akidi i njegovim učenicima, da se u Allahova imena i svojstva vjeruje onako kako su došla, bez ulaženja u kakvoću, bez nekakvog tumačenja posebnog, što znači, ako Allah Đelešanu kaže da čuje, onda gotovo. Čuje i ništa više. Ako kaže da ima ruku, ima ruku, kakva šta, ne znamo ništa više. I tako dalje. Znači, bez ikakvog posebnog ulaženja u to i znači. Koliko će ima vremena? Dobro. Znači, možemo sad napraviti neki rezime u vezi s tim. Otkako je od početka tog samog, od 37. hidžetske godine, obrazuju se u akidi dva mezheba. Znači sad kada vas neko pita recimo koliko ima u fiku mezheba, koliko ima? Četiri. Znači sad ono što, što ima, što je ostalo, to je četiri, jel tako ili nije? To su u fiku mezhebi. Znači u tome, u propisima da vam to približim. Ali u akidi kada vas neko pita koliko ima mezebati. Ima dva. U principu bila su, znači imaju dva mezheba koja se obrazuju od 37. hijđarske godine do ovog perioda. Prvi mezheb takozvani ortodoksni ili To je prvi mezer. Mezheb ehlusunneta. Zovu ga ortodoksni ponekad, Znači, pridržava se on, onih starih principa i slično. I drugi mezheb, takozvani Ehlul Kelam. Nazivaju ih još polemičari. Polemičari. Čuli ste neka za Ilmul Kelam ili Ehlul Kelam i tako dalje. Znači, obrazuju se ta dva mezheba u akidi i obično njihova, njihovo, znači, domen rasprava i slično, su Allahova svojstva uglavnom. Ponekad raspravljaju o Kur'anu, vidjeli smo prije, i slične ovaj stvari. Što se tiče ovih veziva koje ima ovamo fik šafijski, hanefijski, njihovi poče mogu se podijeliti u dvije faze otprilike stariji učenjaci tog mezeva koji pripadaju ehlu sunnetu i kasniji učenjaci koji su, kad je pošlo posle ovog četvrtog perioda, počelo miješanje određeno, onda ima ih koji su, recimo, nekad naći ćete na nekim knjigama, propisuje se da je u akidi tog mezeva, u fikhu tog mezeva i tako dalje. Znači, dolazi do tog jednog miješanja gdje je teško raščlanti i napraviti jednu liniju šta, ko i kako u svim mezebima, i u šafijskom, i u hanefijskom, i u drugim Znači, to je otprilike taj nekakav istorijski presjek tih razilaženja koji su učenjaci izvukli nakon iščitavanja svih tih kretanja u akajskom smislu, znači u smislu vjerovanja. Jel imate vi nekih pojašnjenja, pitanja i slično s tim? Sljedeći put, ako Bog kad budemo govorili, govorimo o Bosni i Hercegovini i stav bosanske, znači uleme, od, vidjet ćemo, pokušat ćemo, znači, napraviti jednu liniju skroz do današnjih dana na osnovu njihovih dijela koji su napisali i o čemu su govorili. A ima dosta kajetskih dijela koji su, koji su napisali. Uzalavu. I ja bi se ovdje završio, ne bi ulazio u nešto novo. Jedino ako vi imate nekih pitanja, rasprava i slično. Burum, ako imate pitanja, jedno je već stiglo. Pa, sestra isto tako, ako imate pitanja, Burum. E, ovo pitanje glasi, je alaikum, alaikum Salam, Da li je dozvoljeno učiti dove kada e, uzimamo abdest ako je WC i kupatilo, i kupatilo skupa? Ukoliko se WC i kupatilo nalazi skupa, e, kao ovo što je danas, recimo kada nečistaća se ne zadržava i slično, onda u tom slučaju mogu se proučiti dove koji se uče, kaže se bismila na početku, na kraju kad se završi kaže se i ostalo što se prenosi od znači u sunenu Tirmizije i ostalim dolama i tako dalje. Znači to, ja se nadam ako da može uz pomoć, da nije to problematično. Ko su Motezile? Montezile, to su bile sekt, to je bila sekta, govorili smo o njoj. E, osnivač Vasil ibn Ata bio je, oni su imali svoje neke stavove. Vidjeli smo naročito u, vezi sa Allahovim svojstvima i imenima. Možete li pojasniti ovaj drugi mezebo akidija Rukela? Mi smo naveli znači jedan historijski presjek u vezi s tim. A ovi jehnul kelam u principu ili polemičari kako ih zovu, njih ima više skupina. Znači njih sad može se stosati, imaju takozvani islamski filozofi, pa imaju, spadaju tu i ašarije, i sufije i ostali, Ima ih mnogo koji spadaju po taj jedan način pogleda na akidu, ako se tako može reći. Znači, više kad njihova posebna karakteristika ili crta koja ih obilježava jeste razum. Da sve gledaju sa strane razuma. I sve što im dođe u vezi s tim lagaju na razum. Uglavnom, i ako se ne složi s razumom, često to odbijaju ili na neki način protumače drugačije nego što je došlo i slično. Znači, to je njihova jedna crta i karakteristika po kojoj su karakteristični. Hmm. Dobro, sad ćemo ponoviti ova njihova imena. Što se tiče ovih koji su poznati. Prvi je Vasil ibn Ata poznat. Vasil ibn Ata. Drugi je Al-Džad ibn Dirhem. I treći je Al-Džehem ibn Safvan. četvrti je Mukatil ibn Sulejman.